Bu faydalardan kəsrun nəfs, nəfsi sındırmaq. Fə innə şəbə'a və rəy və mübəşirətən nisə təhmilun nəfsə aləl batari vəl qaflə. Çünki insanın tox olması, həm yeməkdən və həm su içib doyması və tox olması insanı təkəbbürlüyə və qafilliyə yönəldir. Və həmçinin faydalardan Tuxallil qalbə lil fikri və zikr İnsanın qəlbini fikir və zikri üçün, fikirləşmək üçün və zikr etmək üçün boşaldır. Fə innə tənavül hədis şəhəvat qad yuqassil qalbə və yu'mih Çünki bu kimi şəhvətlərin, yəni nəfsi xoşuna gələn şeylərin qabul edilməsi qəlbi sərtləşdirir və qəlbi kör edir. Və yəhulu beynəl abdi və beynə zikri və fikr və insanla zikr və fikir arasına girir. Və yəstəd'il qaflə və qafilliyi tələb edir. Və xuluvul batini minət taami və şərab yunavvil qalb. O boşluğun daxilin boş olması yeməkdən və içəcək şeylərdən qəlbi nurlandırır və qəlbin yumuşaqlığını vacib edir, sərtliyini aradan qaldırır və zikr etmək üçün və fikirləşmək üçün qəlbi başqa şeylərdən boşaldır. Və həmçinin faydalardan ennel qaniyyə ya'rifu qadra ni'mətilləhi aleyh. Varlı insan, zəngin insan Allahın ona verdiyi nemətin miqdarını verir ليش فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق Ve insan belli bir vaxtda yeməkdən və içməkdən çəkinməsi və müəyyən məşəqqətlərə qatlanması ümumilə bu nemətdən məhrum olanların yada düşməsinə, xatırlanmasına səbəb olur. Və yucibu dəlikə şükrə ni'mətillə aleyh bil ğinə və bu da Allah Teala'nın ona verdiyi zənginlik nemətinə görə Allaha şükr etməyi vacib edir, tələb edir. Və yəd'uhu ilə rəhməti əxihil mühtəc və həmçinin ehtiyac içərisində olan qardaşına mərhəmət etməyə çağırır, ona yardım etməyə. Və minhə ənə siyam yudayyiqu məcəriyyəddəm və həmçinin faydalardan oruc qanın dövranını daraldır, hansı ki, şeytan orada Adəm evladında qanın dövran etdiyi kimi dövran edir فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وسابس الشيطan və orucla şeytanın vəsvəsələri sakin olur. Və tənkəsirü söhrətü şəhvə vəl-qadab və şəhvət və qəzəb sınır və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucu vicə adlandırmışdır. Əs-savmu vicə liqat'i an şəhvətin nikah. Vicə də yəni insanın axtalanmasına deyilir. Yəni insanın oruç tutması bir növ axtalanması yerindədir. Yəni, şəhvətin qarşısını aldığına görə. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ التَّقَرُّبِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِتَرْكِ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ مُبَاحِ فِي غَيْرِ حالة الصيام إلا بعد إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال. Və həmçinin bilinməlidir ki, bu mubah şeylərlə, mubah şeylərin tərk olunması ilə Allaha yaxınlaşmağın tamamlanması üçün insan özlüyündə haram olan şeyləri tərk eləməlidir ki, Allaha yaxınlıq tamamlansın. Yəni, hansı ki, insan oruç tutduğu zaman özlüyündə halal olan şeylərdən, yeməkdən, içməkdən ə, e, və halal yaxınlıqdan çəkinir. Və bunun, yəni bununla insan Allaha yaxınlaşır. Və bunun ya, tamamlanması üçün insan özlüyündə haram olan şeylərdən, yəni yalandan, zülümdən, insanlara qarşı düşmənçilikdən çəkinməlidir ki, bu yaxınlıq, Allaha olan bu yaxınlıq tamamlansın yoxsa bir o qədər faydası olmayacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Mən ləm yədəə qavlə zur vəl amələ bihi fələysə lilləh hacətun fi ən yədəə taaməhü və şərabə Əgər bir kimsə yalan sözü və yalana əməl etməyi tərk etməzsə, Allah Teala'nın o insanın yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Və buna görə sələflərdən biri deyir ki, Əhvalu siyam tərkü şərab və taam Yəni, ən asan oruc yeməyi və içməyi tərk eləməkdir. Və buna görə də Cəbir radiyallahu anh deyir ki, İdə sumtə fəlyasum səm'uka və basaruka və lisanuka anil kədibi vəl məharim. Sən oruç tutduğun zaman sənin qulağın da oruç tutsun, gözün də oruç tutsun və dilin də yalandan və haramlardan oruç tutsun. Və də'ə ədəlcər və qonşuya əziyyət verməyi tərk et. Və liyəkun aleykə və qarun və səkinətin yevmə savmik e, və oruç tutduğun gün sən təmkinli ol. Və la tec'al yevmə somikə və yevmə fitrikə səva Oruç tutduğun günlə və tutmadığın günlə eyni etmə. Və sirru hədə və bunun da sirri nədədir? Ənə təqarrubə iləllahi tealə bitərkil mübahət lə yəkmul illə bə'də təqarrubə iləyhi bitərkil muharramət. Çünki mübah şeyləri tərk etməklə, mübah nədir? Özlüyündə halal olan şeyləri tərk etməklə Allaha yaxınlaşmağın kamilləşməsi üçün insan mütləq haramları tərk etməlidir. Haramları tərk edəndən sonra olmalıdır. فَمَنْ اِرْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ تَقَرَّبَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ Əgər bir kimsə haram işləri görürsə, özlüyündə haram olan işləri işləyir, sonra mubah əməlləri tərk edir, yəni halal işləri tərk edirsə, e, o bir növ tərzləri tərk edib, nafilə əməllərlə Allaha yaxınlaşan kimsəyə oxşuyur. Və in kana savmuhu mucziyan indəl cumhur və cumhura görə onun orucu keçərli olsa belə, yəni onu orucunu yəni qəza etmək yaxud da geri qaytarmaq əmr olunmuyub, amma yəni savabı çatmışdır. Yəni, insan oruç tutduğu zaman özlüyündə halal olan şeylərdən, yeməkdən, içməkdən çəkinir, amma qeybətdən çəkinmirsə və yaxud da harama baxmaqdan və yaxud da başqa haram işlərdən çəkinmirsə, yəni o insanın misalı, yəni bir növ fərzləri tərk edib, əlavə ibadətlərlə, nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşanın misalına bənzəyir. Cavabımla kifayətlənir. Allah təşkil olunur. Sizin Həsən Məhəmmədin əliyyəsi.